Комаровського там лежить. І вони, журнал Україна надрукував мою ту, ту статейку, я винен тим, що українець. Мушкетик каже, що треба її видати окремою книжкою. Я кажу, давай І ось вийшла ця книжка Терновий вогонь у 93-му році. Видавництво яке? Видавництво Український письменник. І додали до неї оту статейку. Я не пишу українську. Повість хай буде, повість, але ж вона з віршами. Да. За неї, за цю книжку у 95-му році мені дали премію Павла Тичини разом з Лідою Палій із Канади. От. І одержав я 10 мільйонів, я мільйонер, 10 мільйонів карбонців. Але бухгалтерша викликає мене, каже, ви знаєте, 20 Процентів я мушу зняти подоходний податок. Дала мені тільки 8 мільйонів. Да, я пішов за них, купив черевики. Але потім потім я сижу, це 95-й рік, і потім я починаю е, справу про повернення до Одеси. Десь у 91-му, коли мене реабілітували, в 92-му я вже приїхав в Одесу, подав заяву в міськраду, що прошу мені дати квартиру і прописку. А у вас що, була квартира? У мене кажу, була квартира. Її забрали в 66-му році, я там три дні переночував, мені політехнічний інститут дав квартирку під Подвалі. А я ж там був всього дві ночі переночував, приходжу знову туди, а там зайнято. Невісточка бачу, висить, вона в полуподвалі так. Я стукаю у вікно, що таке кажу? А хто ви такі? так моя хата ж це. А ні, це не ваша, це наша. Я тут живу, я дворничка з дитиною ось. Буду кричати, якщо ви будете <laughs> вибивати двері. А де мої речі? Їх описали і здали десь туди. Хто? З університету. Мені дав політехнічний інститут, а в них тяжба була за цю кімнату. Університет каже, що їхня, а інститут каже, що їхня. І мене викинули поставили свою дворничку туди, це на острові була 62. Кажу, мене була, а, пост, а прописка у вас була постійна? Кажу, була. Мене Володя Домрін, письме, поет, одеський поет, рускоязичний, прописав у 70-му році, десь рік до арешту, прописав у себе вдома, дав постійну мені прописку. Тому що він дружив із начальником, самим головним начальником міліції чи що. Це було раз плюнути, він полювання їздив. Я ніякої «Ну, ні квартири нема в мене, ні прописки. От. Він каже, та запросто, іди. Я в нього там ночував кілька разів вдома. І він мені зробив постійну прописку. Вона мені дуже пригодилася це тепер. Я Гурвіцу подав заяву, що прошу дати мені квартиру, оскільки я репресований і тут двічі із Одеси. І не маю де жити. А на квартиру я прописався до своєї сестрички двоюрідної. Пройшло два роки. Мушкетик Мушкетик із Києва пише лист до вулиця. Це худотвор Чорногуз, до речі. Чорногуз Олег, заступник Мушкетика. Я йому дякував, да, підготував цей лист до Гурвіця, що у нас у спілки немає 211 мільйонів доплатити за квартиру. Доплатити Олексій Квартиру. Просимо вам вас віднайти у себе в місті і дати йому. І що ти думаєш, Гуриць пише на сесію. Сесія вирішує дати мені квартиру. От. І це тялося десь світ, Боже, скільки разів я туди ходив, там, поки виправив це місце, виправив ту квартиру. Одну кімнату кажу, я двічі сидів, дві кімнати давайте. За кожне відсітку одну камеру, щоб в мене б двокамерна квартира була. Дві камери. Але ж це Гурвіц, він же хохмач, ти знаєш, який він. Ну, він же, вулицю Грибоєдова, на якій КГБ стоїть, перейменував на Тараса, на Романа Шухевича. Раді хохми просто. Да, бо вони ж перейменували вулицю Дебеля на єврейську, а, а вони в своїх вихідних даних вже Служба безпеки України. Змінили Карах, єврейська не захотіли писати, а дали це єврейське, а це ось іде Грибоєдова. Вони дали Грибоєдова. Це Гуровець, як узнав, каже, ах, так, вони не хочуть єврейські, вони не люблять євреїв. Він бере цю вулицю, перейменовує на Романа Шухевича. І приїжджають якісь західняки приїхали, я їм. Я їх підвожу до Гуриця, кажу, знайомтеся, це той чоловік, що я назвав Романа Шухевича. Ой, спасіба вам, ой, ви аплодуєте йому. А Горовець сміється, ха-ха, каже, так Вот пусть они, перемен... пусть они напишут на исходных данных э, Екатерининская, я Екатерининскую переименую на Степана Бандера. Да, такий він був. Ти паж Одеський. І вони вирішили, вирішили це і дали мені ту квартиру. То це Якому така то була році? радість. Це вже 66-й рік. Так. Який ще? 90. 90. 96-й. Ну, помилився. 96-й рік вже був. От. Двохкімнатна, на четвертому поверсі. І давав мені це Стас, який потім десь сховався, скривають його. Чи полетів він, чи що, я не, не пойму. А я ще ходив, дурний носився з ідеєю, що треба ж мені дати взятку йому якусь. Ну, півтора тисячі доларів мені дали за цю ж хату мою, що я в Парамайську. І я ходив, ходив, а тоді думаю, та що це їм маю давати? Бо ну, мені міська додала квартиру, що це їм маю давати взятку. А потім якось вистрілися, Гурвіць за нас. Гурвіць мене запрошував, от, бо знав, що я з Чорноволом вже знайомий, а він з Чорноволом дружив. От. Словом, так склалося, що він мене почав кличе, от збирають 200 років в Одесі, чи 201 рік. І він мене закликає. Заходимо в ресторан, потрясаюча закуска, випимо, кожу, люди всі стоять. Він ходить з шарочку і стола до стола з сокається. А тоді вже мене вибрали ну, меморіал з туса, написав лист у міськраду, щоб мене обрали головою комісії з питань реабілітації. Бо Малявін помер, бувши голова. От. І вони кажуть, що так давай. Стус е, мера Стуса написав, дали у міськраду, і вони мене призначають не депутат, хоча я не депутат, а мене призначили головою цієї е, комісії постійної. На громадську, да, безплатна вона. От. Але ж у мене є Одеська міськрада, бумажечка така. І от я став цим головою комісії. Е, якого року? Це, мабуть, ще 90 сьомий рік без такого. І ось недавно було, прийшов вже Бадалан, думаю, вижнуть мене. Але мене знову сесія затвердила ще. Я ще є остався. Видно, що Бадалан передумав, хоч роботи мене витурили. Тут же цікаво дивитися. Мене я приїжджаю у Одесу і мене зразу вибирають головою просвіти оцієї мовчанівської. А ну, тоді Павлицько був. Ні, ні, ні, вже мовчан був. Вибирають мене цією головою Одеської обласної просвіти. 120, чоловік було, 119 було за мене. Але не було голови просвіти. Арбарчук там такий є. Не було його. Він десь чи поїхав, чи сховався. І він не признав цих зборів. І не віддає печатки. І досі він не віддав печатки. Я рік чи два я пробував щось робити, але без печатки і мовчан гроші здає йому, дає зарплату, а я без зарплати сижу. Мені там збирали, вони давали рублів по по 100 десь, давали мені зарплату хлопці. От. Але це незручно мені теж, що з них гроші брати. <laughs> Я, І так я з себе ці повноваження зняв, а ми міську, називається Південна громада, ми цю міську підняли вона ніби зараз діє, але знову ж таки, а з мовчуном ми періодично зустрічалися і він обіцяв, я приїду, я тебе поставлю, ти будеш головою, а того заберу печатку і не приїхав досі. Жодного разу не приїхав і не... Боже мой. А як я приїхав на з'їзд просвіти, він проводив, думав, що кучма туди прийде. Я приїхав за Громаковим, це голова управи. Ми вдвох приїхали, а вже почалося. І зайшли ми сходу якось прийшли, приїхали і зайшли, вже почалося, там іде, мовчан виступає, я заходжу, собі сідаю, прогавили вони якось, пропустили. Я сів, сижу, а він читає доповідь. Я собі сижу, там щось занотовую, бачу, глипнув на мене мовчан. Тоді закінчили, каже, зробимо перерву. Зробив перерву тільки раді того, щоб мене вивезти із зали. Це тут, Києві? да, в будинку офіцерів боролися. Да. Да, да, да. А бортовий перед цим стояв перед початком і 50 цих томів, такі том зібраний, всі порушення, які мовчина були, що кров перевіряло з президії. Все це він роздав 50 чоловікам, бо ввечері він мені дав, я до нього заїхав, ночував у нього тоді. Каже, питає мене, ти мені скажи, що хоч раз хтось згадав там про мене, кажу, ніхто про тебе не згадав ні разу. І тоді ж і батько не прийшов. Я дзвонив до батька, кажу, чого ти не прийшов? Ти ж заступник мовчина. А він, я сказав мовчину, що він бандит з великої дороги. І більше я туди не піду. Ну куди що ж ти тим досягнув? Мовчан про тебе ні слова не сказав, що я в нього заступник Бадзьо. А як побачив мене, він робить перерву. Люди кажуть, та яка перерва? Чого? Е, ну, тут треба зробити перерву. Ну, мені встала, я встав. Я теж встав, виходжу, а до мене двоє підходять під ручки, кажуть, вийде, вийдемо, ну, вам треба вийти. Хоч що вийти? Вийти треба вам. Бо приїхав Гарбарчук, я кажу, я не вийду. Мені мовчан сказав, хай від Гарбарчука приїде три чоловіка і від тебе три хай приїде. Ми так і приїхали. І я, значить, іду до, одразу до президії і Кажу, Іван, слухай, дивись, що робиться. Мене виводять. <laughs> Що це? Як це виводять? Ну, дивись, виводять мене. Він посміявся, пушик там, по-моєму, чи Лубківський сидів. Іваничук, да, я їм всім це сказав. І сюди, а де, де мовчан? Де мовчан? Вони кажуть, там, з Жулинським. Ні, тоді не Жулинський був, якийсь другий. Смолій чи що? Ну, ні, ось наступний з Балтероном він. Курас. Курас був, так. Да. А в мене до Кураса якраз я привіз, е, ми хотіли степову, музей степової України відкрити, який був у 37-му закритий там у нас в Одесі. І в мене пачка документів, і якраз я я тако йду, виходить в Кураса зустріч, і мовчан. Я зразу до Кураса кажу, нати ось вам документи, давайте музей степової України відновимо. От Тоді кажу, пробачте, до мовчана, кажу, що, що таке? Мене виводять. Ну, Я ж тобі дзвонив, ми домовилися, що три чоловіка від Гарбарчука і три від мене. А вони мене говорять. І, і Люба Голота тут якраз. Я Любі, перед цим я Любу стрів, да. їй сказав, що що таке, мене виводять, дивіться. А він, ну, добре, а ти ж не, не будеш ніяких робити цих ексцесів, ніяких. Кажу, та ти що? Хіба я схожу до такого? Ну, ну ладно, тоді іди сідай. І почали далі засідання. я вже там був, сидів. Але він так і не забрав початків того чоловіка. Так воно все стоїть на місці, так воно. Він нічого не робить, просвіта пропала, зникла нещастя. То це, отже, ви очолювали е, просвіту, ще яка е, ну, громадські якісь там е, посади, яка діяльність в політичних партіях були ви чи, чи нікуди не йде? Ну, я в Русі був вже зразу. Ще Спочатку я пішов, у Первомайську був у Русі, так я і тут приїхав та й прийшов в рух. От, ще мені якось квиток при, при Чорноволі. Чорновіл давав мені квиток. Ще ж тоді був цей цимбалюк голова. От, І вони мені і Берладяну вручили урочисто квиток в українському театрі, де Чорновіл виступав. От, І нам дали двох письменників, ми сприймаємо в рух. Десь, яке якісь нові квитки були. От. Оце в Русі так є, досі і там залишився. А ще, то ви тільки про дві книги казали, що вийшли, але ж потім іще виходила книга. Да, а, потім, будь ласка, а, потім виходить книжка, вийшла. а потім виходить книжка оця наодинці з Богом. Е, її видали, тут стоять вихідні дані українська ідея броварі. Це та, що Марія Овдієнко видає. 98, 98 рік. Але видав її е, Льоня Куракін, це мій однокласник із Первомайська 112 школи. Ну, він сам є головою товариства, акціонерного товариства Краснодарська, е, якась там друкарня, АТКМД. Він голова правління цього товариства. Він мені цю книжечку видав як спонсор. Це третя і поки що. Це третя і поки що одна, так. Да. Таким чином от він видав теж, я думав маленьку книжку, але він давай каже, я тобі видам, бо ти такої книжки не скоро будеш мати. Там скільки сторінок? Він мені зробив на 400 сторінок книжку. А ось наша ось Первомайський берег наш, ось моя сестричка сидить. Десь на 400 сторінок, так. Да. То я йому даю і лейко з богатурейка ця поема. Це про Ілька Муромця тут додана величезна, на 100 сторінок, бачиш. От. Тут я дав всі вірші, які були копище. <clears throat> Поема написана в 72-му році у таборі, в 36-й зоні. От. І оця поема Мовчиш Стрибоже. От. Словом, ціла, ціла про наш річку Бог. Оце все йде, оце наодинці з Богом. Це мається на увазі річка Бог наша як її козаки називали колись. Так, у мене така сама книжка буде прози, лежить у видавництві у Петра Бобіка відродження. От Оце алтар скорботи монетолога українського письменства, літературна Україна за 23-97 року, жертви починається царських репресій, Тарас Шевченко, Панько Куліш, і жертви Грешнівських репресій, 182-й Олекса Різниченко, 182-й. Це, мабуть, мусіянко. Мусіянко, Мусієнко. так, так, так. Далі, що ще було в мене? Я, коли коли прийшов до влади оцей Гурвіць, він поставив головою міськ ВНО козицького професора. Він фізик сам, але член просвіти. І на тій просвіті, де мене вибирали головою, він якраз виступав. І тут його ставлять головою міськ ВНО. І він мені дзвонить і каже, Олекса, ти теж будеш зі мною працювати. Каже, ти що, да, інспектором я тебе беру. Він створив таку організацію, інспекторсько-методичний центр. Він з Гурвицем разом злили вісім районів було, зробили по два райони разом, закрили районо всі, зробили методичний центр. І там я був е, інспектором української мови. Два роки ми працювали він всі школи почав переводити на українську мову. Ну, як згідно того, що 52% українців, значить половина шкіл повинна бути українськими. І перші класи почали набирати українські. Це ж встигли вже перший, другий клас, в третій перейшли. Ми написали книжку Ми Одесити. Козицький був редактором, я один з авторів група авторів, ми написали книжку Ми Одесити, яка повністю з українських позицій зроблена. Про Одесу, як про українське місто ми написали. Такого ще не було, то вона як звали як жидівська, якась там руська, щось таке, інтернаціональне місто якесь. А ми отак написали. І ось тільки Гурвіц, тільки Бедолан прийшов до влади, він зразу знімає Козицького. Я рівно два роки працював, рівно два роки, день в день. І мене теж скорочують нова завідуюча міськвно уродова Тетяна. Ну, уродова Тетяна викликає і каже, Олег, Олексій Сергійович, ну ми знаємо, хто ви і що ви. От, ну, Ви розумієте, треба скоротити, ну ми ж ту жінку не можемо, у неї дитина. От, Вас треба скорочувати. Я кажу, я піду, я піду на скорочення безболісно, якщо ви мене поставите керувати лідстудією в домі дитячої творчості. Там вчать дригати ногами, вчать співати, вчать читати вірші, але хто пише, не вчать їх писати вірші. Все, все, все, буде там робота. Ну, щоб зарплата тоді не була менша, навіть більше буде. Позвонила туди, і оце я там зараз працюю вже два роки, керую від студії. От. У Родову я вчив української мови трошки ну що ще. Але але, але працювати інспектором дуже цікаво, слухай. Як приходиш в школу, тебе тут зустрічають, садовлять, стіл накривають, кава, все що. Так, що, а ну покажіть, що у вас тут з українською мовою. Ой, дивіться, у нас кабінет ось, а українська світлиця яка. Ой, тут все показують, водять і все роблять українське. Боже, які там прекрасні є музеї в школах, що там з'їдали діти, які... Ну, потрясаючі музеї, прекрасні. Це все так ішло відродження, це національне. А ми ж ходимо по всіх школах, ми ж пишемо звіти, ми перевіряємо. От. І тепер, А тепер це притихло трошки, але тепер воно йде вже мимоволі йде. Вже ми ми дивимося, щоб знову не почали набирати російські школи. помилка, те, що змусив дати сам. І Микола Ворощука. Так. І що ж іще? що ще? Значить, зараз там українська справа йде трошки на лад. Сам Баделан мусить говорити по-українськи. Ось він минулої п'ятниці зустрічався. Я ж член правління е, Конгресу української інтелігенції. То він нас збирав, розмовляв з нами. І я перше слово взяв, чи дали мені перше слово. Я виходжу і кажу, що я коли почув, що ви збираєте українську інтелігенцію, я зрадів, думаю, о, оце Руслан Борисович бере уч... бере Руслан Борисович бере приклад із президента. Він хоче знайти серед нас Жулинських, драчів, Богданів ступок. Тому що кадри головне, кадри вирішують все. Ви ж повинні брати кадри. Я я його вчу, а потім думаю, боже, на що я це говорив, він десь там душі слується, він же комуніст душі. Він бере ті кадри, які йому треба. Володову взяв, взяв. Коли в нього сидить балан, який не знає української мови, а керує літературою. Я одержую премію імені. Костянтина Паустовського. Ви осінню минулого року дали мені. За от, за цю книжку тут є про Одесу серія віршів, і мені дають перший раз муніципальну премію, тільки засновану. Дають мені, і цей балан мені вручає. Я там виступаю, розказую, що те, те, там така учта була, там людей зібралося багато. А мені надали кажуть, а це ж балан, він вже був секретарком партії у Суворовському районі. І українську мову не знає геть. А це премія чия вже? Це муніципальна наша Одеська. А без грошей дали премію, тільки премію і все. То це я двічі значить, преміальний, майже маю премію. Що ще? Конгрес української інтелігенції, оце товариство я очолюю, член меморіалу Стуса правління. І ще мене обирали років три назад в Нюрнберг-банк. Я голова оцієї комісії, але вона зараз не працює. Одеської. Щось Мілкоза ти да, Одеської. От, І ми не працюємо. Але я, так підожди, я ж нічого не говорив про те, що я роблю. Оцей словник, що я почав у таборі у 73-му році, він у чернетках закінчений. Його треба тільки на комп'ютері перебрати. Кореневий стислий словник, де на одну сторінку у мене слово грама представлено. Про неї у журналі Українська мова і література в школі я написав статтю, і там чотири слова надруковано. 1988 року журнал Українська мова і література в школі номер 11 Там є чотири слова Таких словограм ніхто ще не має. Такої. Я просто наочно представив усю цю. Е, всі слова даного кореня. Ну там по 600 слів, по 700, а вони поміщаються в мене так на одну сторінку. Сім колонок. Перша колонка це іменники, неозначена форма ходити, там бігати, говорити. Потім три колонки підряд ідуть три роди. Чому я зробив так? Тому що в англійській мові нема трьох родів, у них взагалі нема родів. От, А в нас і суфікси в кожному роді є свої. Потім одна колонка прикметники і одна колонка всі незмінні слова. Оце шість колонок виходить. Такий словник у мене є. Коли я над ним працював уже оцих 10 років, що я сидів, мене навіть районна газета не друкувала у Первомайську, я сидів, я зробив словник омонімів. 400 сторінок машинного друку, біля 3200 омонімів українських, проілюстрованих віршами. Наприклад, таким ось козацькій силі немає спину, хіба що вдарять ножем у спину. Футбольне поле рівне голе, як нам тебе забити, голе. Отакими ось штуками проілюстроване. Словник омонімів. Його, до речі, немає в українській мові. Але віршами то взагалі такого немає ніде в світі. Лежить вона невидана. І що я ще роблю? От зараз друкується стаття оця про чим українська мова багатша за інші. Друкується у міській, вже п'ять подач було. Який так, Думська площа, газета, Думська площа. Про на цю тему на цю тему ще ніхто не писав, бо це було табу накладено. Я це, щоб українська могла бути багатша. А я пишу, що згадую, як мене Астра вчив колись свою мову, що в них немає середнього роду це вже бідніше, ніж українська. У середній рік є українська, це набагатше вже. От. То я знайшов, поки що я дав там 12 штук оцих прикладів, в чому вона багатша. Це морфологічне багатство. Наприклад, будьма нема в російській мові. Будьма. Немає як сказати. Немає кличної форми. Це дві. І так далі. 12 штук там я я тобі дав, залишив її чи ні, ксерокопію тої статті. Ні? Чи вона тобі не треба? Чи ти ж музей не збираєш, щоб вона там була? Ну, От. я збираю, щоб були е, біографічні матеріали щодо біографії. Далі, що це ще? основне мені. Далі, у мене є набраний на комп'ютері готовий словник, е, називається він їдло е, 33-го. Акації цвіт. Ось мені мають прислати копію, вже виправлю, бо я виправляв, посилав, вони там набирають, правлять. Коли виправлять, я повезу, мабуть, до Левка Лук'яненка, бо він же голова оцей Голодоморовський. От. Словник на 150 сторінок. Хай шукає можливість видати. Так, да, 150 сторінок, ну від акації цвіт їли і кінчаючи ящерками. А тут все. А не діти, і пояса, і кожа, все, ну все, що їлося тоді і приклади із золотої книжки, що маньяк видали Коваленко. От. А спочатку і в кінці я дав свої два оповідання про голодомор. такі. Там ще може вірші додавлю. От. Оце лежить невидана теж штука, треба видати. Ще одну тему ми не зачепили, От, е, але це треба зафіксувати. Ви були десь одружені чи ні? Чи ви так самі живете? Чи ні? Я був одружений. У 68-му році да, я виїхав у 68-му, я захистився. Да. Ні, я в 67-му поїхав туди. Да. А ти раніше? 67-й, а потім я через рік. Ну, працював? Я працював у Балті в газеті Народна трибуна. Могильницька жінка моя, ми не були розписані. Але дочка Ярослава народилася якого року вона? Їй вже 30 років. 31 рік. 69-го року доці моїй. Вона працює зараз в адміністрації у комітеті нацменшин. А до побачення до вас було коли їздити? Так, було. Було. Батько мати їздили. Я перед рештом розписався з іншою, з Галиною Шадир. От, але потім ми розійшлися, як я звільнився, вона Е, ну, знову розійшлися ну, ми. Я жив тоді сам, зараз, а зараз я вже років сік, 13 років живу з цією людою. Да. Ну тоді як ти до мене 79-го року, вже Дочка є і внучка є Юля, 10 років Юлі. Все, ходить в школу. Ну, ці речі теж мають бути зафіксовані. Ну вже в нас 11.25. Е, Все, тобі Якщо ми, якщо ми так більш-менш завершили, то тобі треба кашу. щиро, ні, ні, ні, ні, Я щиро дякую вам і буду бігти на е, останній цей на метро. Я вас на Інтерв'ю брав Василій Сієнко. Так. Так. так. Але ні, повторіть ще раз. Іван Малюта, українська ідея. Нам кажуть, вона безнадійно стара ми твердимо, вічна, як входить Дніпра. І з неї постала ще в давні часи соборна земля України Руси. Ідеї такої і вольниця Січ зростала, міцніла, єднаючи всіх. Підтвердять Нечай, Кремоніс і Богун, була в Україні козацька могуть. І гетьман Хмельницький зітхне от жалів бо сам же накликав орду москалів. З тих пір українство під русський вопрос, це значить в'язниці Сибірський мороз, і справу святу засівали в думки, під прапор Мазепи зібрати полки. Вже й волю здобули, триває борня. Вона не спрацює, гуляє брехня. Дарма, що за честь весь березовий хрест, як пісня у нас, ця ідея не умре. Вона, щоб не бути під ніжком рабом, єднаймося і допоможе нам Бог. Хм, Цікавий вірш, ти знаєш, там у тебе такі рими цікаві, що я таких щось і не зустрічав. Я ж не розказав ще, як ми у Мордовії співали. Оце посеред табору. 200, 300, 400 чоловік, як стануть, як заспівають пісні українські, а голоси могутні, чоловічі, линуть прямо над табором, над тайгою. А ми співаємо пісню Оксано, Оксано, я тут на чужині без тебе скучаю в далекім краю. Менти кругом бігають кричать прекратіть петь націоналістські пісні, а ми п'ємо, співаємо нормальні пісні українські. От. І вони хапають людей і сажають у бур там на 3 чотири доби. Мене якось взяли і дали сім діб. Оце в Мордовії. Дали, я там посидів, от, але за пісню вийшов собі, а, за пісню. Знаєш, яка гарна пісня була ще. Гамалія Шевченка, Ой, повій, повій, вітри через море, та із великого лугу, суши наші сльози, заглуши кайдани, розвесели нашу Розвій нашу думу. Ну, Ми спали розвесели, тому що розвій не входить, не входить. Один склад не вистачає. А, І там це як Ой Боже наш Боже, хоч і не за нами, несити їх з України, почуємо славу, козацьку славу почуємо та й загине. Геніальна пісня. І перший раз я там почув пісню Трембітоньку заграю, заграю загоду, ми йшли з столової, і раптом цей радіо гучно мовиться, заспівав цю пісню, я завмер слухай, як вона на якійсь генному рівні вплила аж мороз по шкірі йде, така пісня гарна була. Гатюк співав. Така сильна. Перший раз, як почули ми, потім мене звучало багато. Все. Тут все так, вже в нас пів на 12. Тут треба бігти на метро. Біжіть, а я поки. 25 років е, було. І десь у травні, що ми ми в комісії, іде засідання комісії по реабілітації обласної. Я як голова міської комісії туди входжу так. Дивлюся, один член цієї комісії е, Котенко, ВМ. Думаю, що це в мене ж був суддя Котенко ВМ. Я питаю когось із них, ми сидимо тако за столом кругом. Кажу, що це за Котенко ВМ? Хто? Та це бувший суддя, він зараз на пенсії. От він тут теж член нашої комісії. А коли закінчилося засідання комісії, нас жінки кличуть, кажуть, зайдемо, обмиємо там, дав о, кучма дав орден голові цієї комісії. Він голова ради ветеранів області. Генерал, як його прізвище, обмиємо орден. Ми зайшли, нас чоловік 12 також сіли за столом, і ми собі бутербродика там йому. А мене голова асоціації політичних репресій нашої одеської, Труц Віктор Казимірович, штовхає і каже, спитай, спитай, він чи не він. Після другої чарки я е, нахиляюсь через стіл, е, сидить друц, якась жіночка, і він. Кажу, «Е, Володимир Михайлович, скажіть, ви той? Хто той? Ну той, хто судив мене 25 років назад. А він, а як фамілія ваша? наче не взнав він мене. Як фамілія кажу, «Ну, різників Олексис. Тут кажу, страката сиділа, тут притика. Всі затихли, а він голову нахилив так. Той той. Але це окрема розмова. У мене чарка була в руках, я кажу, ну так вип'ємо вже за Україну, що ми оце ось вже також разом <laughs> сидимо. Мені хтось каже, потім багато хто каже, та треба морду йому вилити, та ударить там чи що. Я кажу, «Ну, так а він скаже, що я ж не винуватий. Не, я сам знаю, що не він був би другий, а він же скаже, що прокурор просив тобі 6, а я дав 5,5. Ні, ні, Строкатій просив 5, а я дав 4 він до нас підходив, такий хороший. Словом, всі зашуміли, це ми випили, він скоро вдівся і пішов. А друц стоїть, кулаки піднімає і кричить, боже мій, це ж треба такое, щоб суддя і підсудімий сиділи за одним столом. Олексій, це, це він що... жертва того режиму <laughs> тепер. Так слухай же, через кілька днів я йду з тим Миколою Суховецьким, йду по Грецькій площі. Він, о, Сергій, здорово, іди сюди, знайомся. Це Олекса, це ось Котенко. Сергій. Кажу, та що це таке? Котенки, котенки, кругом. А він каже, а який Котенко ще? Кажу, ну Володимир Михайлович зустрівся. Каже, це мій тато. А Микола мені каже, а це Котенко, він організатор українського клубу. Він клуб організував у нас в Одесі. Я кажу, як ти з батьком живеш? Каже, ні. Кажу, це Бог його покарав, син пішов з тим, кого він судив. А він старий вже. Він виконував да. замовлення тієї системи. Так, да, так. Да. Він же все нормально. Хай живе. Слава Україні. Слава Героям Україні. Слава. Героям слава. Ну, слава. Розмова з Олексою Різниківим е, відбулася 25 березня 2000 року. Зустрілися ми на Майдані Незалежності на мітинзі, присвяченому річниці загибелі Чорновола записували розмову в приміщенні РХП десь із 18-ї години. Потім продовжили на вулиці, закінчили у помешканні Івана Малюти на вулиці Шолома Лейхема е, з його участю Івана Малюти. Записував Василь Овсієнко. добро їм посилає, і з ними він живе, і з ними він живе. тихий сей край, і тихе є щастя, і в мислях согласє, і щирую любов, і щирую Козловський століття.